vida do crime me abraçou e o bicho pegou. Agora eu tô comendo várias mulheres. É o bagulho endoidou, elas sentam sem caô. Depois elas metem o pé. A vida do crime me abraço e o bicho pegou. Agora eu tô comendo várias mulheres. Que o bagulho endoidou, elas sentam sem caô. Depois elas metem os cara que te pega e te amassa da bumbuzada. Na picadura arrasta tabata da bumbuzada. Os cara que te pega e te amassa da bumbuzada. bumbuzada, os cara que te pega e te amassa da bumbuzada. Na picadura arrasta tabata da bumbuzada. Os cara que te pega e te amassa da bumbuzada. É DJ, DJ, ele me abraçou e o bicho pegou. Agora eu tô comendo várias mulheres. É o bagulho endoidou. Elas sentam sem calor. Depois elas metem o pé. A vida do crime me abraçou e o bicho pegou. Agora eu tô comendo várias mulheres. É que o bagulho endoidou. Elas sentam sem calor. Os cara que te pega e te amassa, Da bumbuzada. Na picadura arrasta tabacada, bumbuzada. Os cara que te pega e te amassa, Da bumbuzada. Dá bumbuzada, os cara que te pega e te amassa, bumbuzada. Na picadura arrasta tabacada, bumbuzada. Os cara que te pega e te amassa, dá bumbuzada. É DJ, DJ W, porra!